D'Emissioun vun de Lëtzebuerger Bahá'í. Um Mikro de Jean-Marie Nau. Dëse Sonnden ass et erëm esou wäit, Fir 6 Millioune Bahá'í op der Welt fänkt d'Faaschtenzäit un. Bahá'u'lláh, Begrënner vun der Bahá'í Relioun, invitéiert d'Bahá'í dagsiwwer, an dat nom Sonnenopgang a bis nom Sonnenënnergang, näischt z'iessen an näischt ze drénken. Dat wärend 19 Deeg, all Joers vum zweete bis den zwanzegte Mäerz. Et ass emol éischtens eng gutt Saach fir déi kierperlech Gesondheet. De Grond, firwat d'Bahá'í awer faaschten, läit éischter doranner, dass een an där Zäit, wou een näischt ësst, einfach vill méi Zäit huet, iwwer säi geeschtege Fortschrëtt nozedenken. Et kann ee soen, dass eise Menü vum Dag duerch e geeschtege Menü fir eng Zäit ersat gëtt. Dass deen e bëssen anescht schmaacht, ass normal. Also während dem Dag gëtt näischt giess. Et ass dann üblech, dass ee viru Sonnenopgang opsteet fir Kaffi ze drénken an dass ee sech duerno e Moment Zäit zum Gebiet an der Meditatioun hëlt. Natierlech muss d'Gesondheet et engem erlaben ze faaschten. Schwanger Fraen brauchen net ze faaschten, genau sou wéi Jugendlecher ënner 15 Joer oder Leit iwwer 70. D'Faaschten ass och net néideg wann een op der Rees ass oder wann ee schwéier kierperlech schafft. Mee fir e gesonde Mënsch ass d'Faaschten eng wonnerbar Erfarung. Eng Entdeckungsrees zu de Wuerzele vu senger Existenz, vun där ee méi räif a méi geeschteg erëmkënnt. Wann ee faascht, fënnt een e bemol Zäit, déi een normalerweis mat Iessen an Drénke verbréngt. Et geet u mat der Kaffispaus moies, d'Mëttegiessen natierlech an déi kleng Paus mëttes. Et ass grad déi sou gewonnen Zäit, déi ee kann nëtzlech mat Meditatioun a Gebiet verbréngen. Frënn an Aarbechtskolleege sinn natierlech virwëtzeg, firwat een da faascht a wat da Bahá'í eigentlech ass. Déi éischt puer Deeg sinn oft am schwéiersten an da gëtt et méi einfach an et winnt ee sech scho bal drun. Mee et ass schonn eng Erausfuerderung. D'Iessen an d'Drénke kritt och nees vill méi en héije Stellewäert, well ee sech op e Glas Waasser owes freeë kann. D'Faaschten ass och e Symbol. Wann ee faascht, enthält ee sech all deenen op den éischte Bléck flotte Saachen, deenen ee jo andauernd ausgesat ass. Interessant ass och, dass déi puer Deeg virun der Faaschtenzäit, also virum zweete Mäerz, besonnesch sinn. D'Bahá'í sinn invitéiert, wärend deene véier, fënnef Deeg hir Freed mat aneren ze deelen a sozial Wierker ze realiséieren. Oft gi Kaddoe gemaach, et gëtt een d'Famill an d'Frënn besichen an et mécht een eppes fir e gudden Zweck. D'Bahá'í vun Nanzeg zum Beispill haten de leschte Weekend hir Kolleegen op e grousst Fest invitéiert, wou d'Bahá'í Kanner fir hir Kolleegen hir Talenter ënner Beweis gestallt hunn. Bei där Geleegenheet hate si Spillsaachen a Kleeder fir de Secours populaire gesammelt. E flotten Nomëtteg. D'Faaschtenzäit hält den 21 Mäerz op an dat ass d'Bahá'í Neit Joer. Et ass och den Ufank vum Fréijoer. Dëst Joer luet d'Bahá'í Gemeng vun Esch op d'Bahá'í Neit Joer an, an dat zu Esch e Freideg den Owend, 21 Mäerz. Um Programm ass e spirituellen Deel, duerno Iessen a Musik. Jiddereen ass häerzlech invitéiert, sot mer just Bescheed, an dat um Telefon 33 42 10. Ofschléissend dës Gedanken aus de Bahá'í Schrëften zum Thema Meditatioun a Gebiet. Eng Stonn Nodenken ass méi wäert wéi 70 Joer fromm Andacht. Bahá'u'lláh seet, All éierlecht Gebiet huet ëmmer seng Wierkung an et huet e groussen Afloss an der anerer Welt. Abdu'l-Bahá ass gefrot ginn, Wéi e Sënn huet d'Bieden eigentlech, wann den Herrgott jo alles am Grëff huet? Wéi e Sënn huet duerfir, dass mer seng Hëllef froen? Dorops hin sot hien, Et gehéiert sech fir e Schwaachen, sech un dee Staarken ze halen. Wann ee sech sengem Här zouwennt, sicht een d'Gnod vu sengem Mier. Sou ass dëst Fleeën alleng schonn e Liicht fir säin Häerz, Erliichtung fir seng Aen, Liewe fir seng Séil an Erhiewung fir säi Wiesen.